Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! yung... Nanalo to sa ano, sa Brazilian, Brazilian ano? Song Fest. Tungkol daw sa bagyo eh. Yee! Yee! Yee! Ampam! Yun lang, nanalo yun. Ano yun? Ano yun? Ano, hangin. Hangin! Ganda. Ay, kaya pala nagkaroon Mayroon pa isa. Ano? Love song to. Love song. Maliwanag ang araw paggising ko. Mamayang hapon, lumilipad na ako. Ompong. Ompong. Ompong. Galing. Ay, galing kayo, Jobert. Nasa na yung box mo? Ewan ko ba? Ha? Box! Nasa na yung box? Uy! Ay! nagkaka na tayo, ha? Alam mo, yung... May stand girl, gano'n. Itong show na natin medyo mamahalin na. Sobrang Alam mo kung saan galing yung stunt girl na yun? Yan ang kadobol dun sa Mission Impossible ni Tom Cruise. Grabe. yung sumama, yung nag-ano, skydiving? Siya yun. Grabe naman tong ano na. Pinatumbling nyo lang dito para dali ng kaon. Napaka- Dumudobol kay Tom Cruise. Napaka- Klaseng show natin, ha? Kakaklaseng Tsaka iba- tong gitaran to, ginamit to ni James Taylor. Kaya lang ang pangit ng tunog. <laughs> na, ano, Kuya Jobert. Ready ka na bang Mukha akong hindi sagutin? nagigitara talaga sa gitara na yun. Nagdudugo pa yung daliri ko. Game na, Kuya Jobert. Game! O, oh, game. Sabi ni Lawrence Smith. Smith. Uy, mayaman yan. Oo, tsaka parehas na... Lawrence Smith. Ganun <laughs> ba yung pronunciation ng TH? TH. Kunyari, three. Ikaw nga. Free! <laughs> Mali Kunyari, yung... ano- Bade. Badet. Badet. Death. Eh, ano? The death. Yung kamatayan. Ako ah, niya rin. Death. Happy third death anniversary. <laughs> Parang idapid na. Friday the 13th. <laughs> Ito nga. Sabi ko, oh, sabi niya, bakit malas ang Friday the 13th? Tama. Dahil ang araw na yan ay ang araw kung kailan pinagkanulo ni Judas ang kanyang Ah, Panginoon. Oo, tama kaya yun. yun yung Pinagpalit niya sa tracing <laughs> silver Silver. silver coins. Silver coins yan. Oo, kaya ang- pala malas. Si 13, alam mo ba ang halaga ng tracing coins noon? Magkano? Nung panahon ng mga nung ano, BC, Oo. Ano yung 20 BC before the coin. <laughs> <laughs> Yung Magkano ang 20, ang katumbas 13 ang- ng 13 na silver na coin Oo. ay buong ABS-CBN. Kasama na lahat ng mga PF ng artista. Ganun kalaki? Oo, kaya na ng pasweldo yung mga tatlong John Lloyd, Oo. apat na Coco Martin, Oo. 20 Kuya Jobert, Grabe ah. tatlong Poo, at isang daang Pino. Grabe naman yun. Ang, ang tindi pala ng, ano, At- ng presyo. Isang milyong gitarang <laughs> katulad <laughs> Ganun pala yung anong ano. Ang kaya, presyo nun, oo. Oh. Yung inano yun, kaya malas. Ibig sabihin, ay, nakipag-bargain pa siya noon. Gawin nyo ng 14. pwede, masyado ng mahaba yung araw na yan. <laughs> Hindi, hindi sumaswak yung Friday the 14. Paano nyo nalaman na magiging araw yan? Huwag mo nga akong tanungin. <laughs> May third din siya. Question mo ba ako? <laughs> Ah. May third din siya. Pag ganun na, tina-question mo ba ako, inapiran? Oy. Ah! yung mga may third eye, hindi pala pwede mag-guitar tapping yun. Hindi pwede. Eh. Mga mga third eye. Yeah! Adlib na. Aray, aray, aray, aray! <laughs> aray, aray, aray! Araneta, palakpak naman dyan! Napakasaya na ang set natin kay Job. Kaya, ang lalakas ng boss ng inarkil natin, 20 lang yan, pero rinig na po karneta. <laughs> Kaya nga, bumbo. Yung pala yun. Ano ba ang ano ko, Jobert? Ang pang pang uh, ah, parang para hindi ka hmm. manasin sa Friday the 13th. Kumbaga, ano mo yung kakaunter mo yun. Lahat ng gagawin mo, lahat ng bibilin mo, kailangan 14. O kaya kulang ng isa, 12. Ah. Kaya lahat ng tao bumibili oh, tuwing nga, ano? Friday the 13th ng isang dosenang itlog. Kaya hanggang isang dosena lang kasi pag meron na... O oh, huwag kang bibili ng kotse sa araw na yan. Wow, wow. Mamumulubi ka. <laughs> Saka nakakita ng elevator na may 13th floor. Yan ang sinasabi ko, 13th floor kay Jobert. Bakit walang 13th floor ang mga... Malas nga yung 13th floor eh. Oo Parang nga. si Dagul, sumasakay siya sa elevator hanggang 15th floor lang siya. Bakit hanggang 15th floor? Hindi niya naabot yung 16th floor, naglalakad na siya papunta roon. Talaga. <laughs> Ito Pag sakay niya sa elevator, pipindutin niya yung 15. Mabawasan yung 15 na. Kasi hindi niya abot Hindi niya abot yung 16. 16 question. Next question tayo. Next question, kay over. Raisa Corpus de Leon, sabi niya, bakit laging patay sindi ang ilaw sa mga horror movies? Kasi nga, ang masasamang espirito ay naghahanap ng dadaluyan. Minsan dumadalo yan sa wire ng kuryente. At pag dumalo yan sa wire ng kuryente, maririnig mo habang gumagano, sumisigaw, ray, ray, ray, ray! <laughs> Baka ah, nasa ano sila. Nagkamali sila Ay, di ba nakakatakot yung kay Jobert pagpatay Hindi yung ilaw mo sa kwarto? Oo, pagpasok mo. Ay, mali, ay, mali ako. <laughs> Doon kasi sila pupunta. Doon pumasok sa wire. Dapat yun sa'yo papasok eh. Pagpasok niyang ganun sa'yo, yung mga bagitong espiritu yun eh. Sasanibang kanya dito. Pagbukas mo ng wire, didire-diretso sa wire. Tanga yun eh. Kasi bagito pa eh, no? Say! sumobra ako. Re, re, re, re ko po. Grabe pala yung mga multo na Nag-short circuit yun, kaya kita mo, amoy sunog na bangkay. Kay Jobert, kakulay mo pa, oh. Katanungang... Pusa. Sabi ni Casey Letop. Letop. Nako, kawawa naman yan, nalilito yan. <laughs> Sabi niya, totoo bang kapag nakagat mo ang dila mo, ay may nakaalala sa'yo? Meron. Totoo yun, may nakakaalala sa'yo. Pag bumabahing ka, may nakakaalala Pag naagat mo yung dila mo, may maakaalala sa'yo. Ikaw din mismo makakaalala sa'yo. Ako! Aray! Ako ito! Mali! Uy, naiwan mo yung sarili. Yun yung tinatawag na self-centered. Self-centered. Self-centered. Jobert! Jobert ako! Yung sakit kaya ano na mamagayan, no, Kuya Jobber? Pag Yung madaldal ka, na naagat mo, Yung sobrang daldal mo na yun. Ilang beses ko na naranasan yun eh. Oo, yung kanya nagkikwento. Ah, ano. bla- bla- bla- Nay! Tsaka yung kumakain ka, yung, di ba, kumakain ka, yun, pag naagat mo, sarap-sarap ng pagkain mo. Lenggo kinakain mo. no? Kaya, Kuya Jobber, punta na tayo sa ating Great Beat! Beat! shoutout na din. Sasama ko si Hazel Ross. Thank you, Lodi. I love you, Danielle Concepcion. O oh, yan. Tsaka kay, ano, pa-shoutout pala sa Beko. Oh, Be. yun. Oy, Beko. <laughs> Ganyan ba yung pronunciation yun? DHE, di ba? Oo. Pa-shoutout sa Beko. <laughs> Sabi ni Marie Luvita Okay. and yung mga kabakal ko sa Morocco. Ay! Uy, umabot tayo ng Morocco, ah! Thanks Sa- and more power, Jerry Garcia. Sabi, thanks and more power, sabi ni Jerry Garcia. Hello sa mga taga Moromo. Shout out na din po sa... Ay, pa-shoutout na rin po kaming mga OFW sa Taiwan na lagi nanonood sa programa ninyo, Kevin Doric. <laughs> Grabe, pumunta na tayo Taiwan! Woo! OFW, maraming salamat. Alam mo, nagpapasalamat kami dito sa show na to kasi naaabot namin kayo. Tama. Alam namin kung gaano kahirap ang trabaho nyo dyan sa ibang bansa at mahirap, minsan mahirap ang mga channel dito sa ABS pero natutuwa kami kasi nababawasan namin yung lungkot nyo. Tama, tama. Para sa, itong show na to para sa pamilya nyo, lalo-lalo na sa inyo. Handog ng mga kamag-anak nitong show na to sa inyo. Tama, mapatawa lang namin kayo ay masaya na kami. Kaya Kuya Jobber, paano sinama mga I-like lang niyo yung Facebook page ng Sinimo tapos makakita kayo doon ng post na parang ganito. At doon sa post na yun, i-comment ninyo yung mga question ninyo at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin. Alright, at syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Please subscribe, guys! Tandaan ninyo lahat ng tanong nyo, kayang-kaya ko pagsagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobber! aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.